Miers prātā Pirmais solis pretī mieram prātā ir no sirds sajust, ka neesam neaizstājam. Mums pietrūkst miera prātā, jo jūtam, ka citiem kaut kas no mums vajadzīgs. Mums liekas, ja kaut ko nepaveiksim vai nepasacīsim, pasaule sabruks vai arī viss uzreiz ies šķībi un greizi. Taču tajā brīdī, kad spēsim patiesi sajust, ka neesam neaizstājami, mums nekur nebūs jāiet, lai rastu mieru, jo miers nekavējoties atnāks pie mums. Vēl viens vienkārši paņēmiens, kā iemantot prāta mieru, ir sajust, ka nav nekā tāda, kas būtu pārmērīgi svarīgs. Jebkas uz šīs zemes var mūs pievilt vai pamest, ja vien Dievs mūs neatstāja un mēs neatstājam Dievu. Dievs mūs nekad neatstās, jo viņš ir pati līdzcietība. Pat tad, ja no visa spēka centīsimies to izdarīt, mēs nespēsim atstāt Dievu, jo viņš ir visur esošs. Izņemot Dievu, uz zemes nav nekā neaizstājama. Ja jutīsim apzināti un nemitīgi, ka vienīgi viņš ir neaizstājams, nekas mums nespēs atņemt prāta mieru. Mēs gūstam mieru, kad negaidām neko no pasaules, bet tikai dodam, dodam un dodam, bez jebkādiem nosacījumiem to, kas mums ir un to, kas mēs esam.